27 skirsnis Po valandų plėšikai Luigi Vampa išsirinko savo vadu vietoj kukumeto. Mielas Alberai, tari Francis kreipdamasis į savo draugą. Ką jūs dabar manote apie poną Luigi Vampą? Manau, kad čia mitas, atkirto Alberas. Jis niekad nėra gyvenęs. O kas tai yra mitas, paklausė pastrinis. Reikėtų ilgai aiškinti, mielą šeimininkę, atsakė Francis. Francis. Tai jūs sakote, kad ponas Vampa šiuo metu darbuojasi Romos apylinkiais. Ir taip įžuliai, kaip dar nėra darbavęsis joks kitas plėšikas. Ir policija bergžiai mėgina jį sučiupti? Ką padarysi? Jis bendrauja ir su slėnio piemenėmis, ir su tibro žvėjais, ir su pakrančių kontrabandininkais. Ieško jo kalnuose, o jis upėje, gaudo jį upėje, o jis išplaukia į atvirą jūrą o paskui, kai visi mano, kad jis pabėgo į Džiljo ar Montekristo salas, staiga jis pasirodo Albane, Tivolyje ar Ričijoje. O kaip jis elgėsi su keleiviais? Labai paprastai. Pagal nuotolį nuo miesto jis duoda jiems 8 ar 12 valandų, arba visą parą išpirkai įnešti. Terminui pasibaigus duoda dar valandą. 60 taus valandaus minutę, jeigu pinigai neįmokėti, Jis paleidžia belaisviui į kaktą kulką arba į varų į krūtinę durklą. Štai jums ir visa pasaka. Na, Alberai, paklausė Francas, ar dabar norite važiuoti į koliziejų aplinkiniais bulvarais? Žinoma, atsakė Alberas, jeigu tas kelias įspūdingesnis. Išmušė devynias valandas. Durys atsidarė ir įėjo vežėjas. Ekipažas laukė jūsų malonybę, tarė jis. Tuomet važiuojame į koliziejų, pasakė Francas. Ar pro tautos vartus jūsų malonybė, ar gatvėmis? Gatvėmis, pavelnių gatvėmis, sušuko Francas. Mano mielas, tarė Alberas, atsistojęs ir užsidegęs trečią cigarą. Prisipažįstu, maniau, kad jūs drąsesnės. Jaunuoliai nulipo laiptais ir sėdo į ekipažą. 34 dalis. Regėjimas. Francis vis dėlto rado būdą nuvežti Alberą į koliziejų, nevažiuojant pro senovės paminklus ir nemažinant įspūdžio, kurį sužadina koloso gigantiškumas. Todėl reikėjo važiuoti Sistinijos gatve, pasukti stačių kampu pro švenčiausios Marijos bažnyčią, toliau važiuoti miesto bei Švento Petro gatvėmis iki koloso gatvės. Šis kelias buvo dar tuo geras, kad jis nieko neblaškė Fransų minčių apie ponų pastrinio pasakojimą, kuriame buvo paminėtas paslaptingas jo šeimininkas iš Montekristo salos. Jis atsilošė ekipažo kampe ir jį vėl apniko tūkstančiai klausimų, į kuriuos jis nemokėjo rasti patenkinamų atsakymų. Reikia pridurti, kad dar viena to pasakojimo aplinkybė priminė jam jūrininką Sindbadą tie paslaptingi plėšikų ir jūreivių santykiai. Kai ponas Pastrinis kalbėjo, kad vampa randa prieglobsti žvejų valtyse ir pas kontrabandininkus, Francas prisiminė du korsikos plėšikus, vakariniavusius draugė su mažosius jachtus įgula. Juk jachta iškrypo iš savo kelių ir nuplaukė į Porto Vekiją vien dėl to, kad išsodintų juos į krantą. Vardas, kuriuo pasivadino jo šeimininkas Montekristo saloje ir kurį paminėjo Londono viešbučio savininkas, jam liudijo, kad tas žmogus vaidino geradario vaidmenį ne tik Pjombino, Čivitevekijos, Ostijos ir Gajetos pakrantyse, bet ir prie Korsikos, Toskanus bei Ispanijos krantų. O kadangi, kaip prisimena Francis, jis pats kalbėjo dar apie Tunisą ir Palermą, tai matyt, iš tikrųjų jis turi gana daug pažinčių. Nors ir labai Francas buvo įsitraukęs į tuos svarstymus, bet jie kaip mat išgaravo, kaip prieš jį išniro niūrus ir milžiniškas kolizėjaus pastatas, pro kurio angas krito ilgi blyškūs mėnulio spinduliai panašus į tuos, kurie eina vaiduokliui iš akių. Ekibažas sustojo keli žingsniai iki Mesa Sudanso, antikinio fontano pavadinimas. Vežėjas atidarė dureles, jaunuoliai šoko iš ekipažo ir atsidūrė prieš Čičeronę, kuris tartum išdygo iš žemės. Kadangi vienas Čičeronė juos jau lydėjo iš viešbučio, tai dabar jie turėjo du. Pagaliau Romoje ir neįmanoma išvengti gausybės palidovų. Be vyriausiojo Čičeronės, kuris prilimpa prie jūsų nuo tos akimirkos, kai peržengite viešbučio slengstį ir nepalieka iki tos dienos, kai išvažiuojate iš miesto – Yra dar ypatingi čičeronys, kurie esti prie kiekvieno paminklo ir, aš net pasakyčiau, prie kiekvienos paminklo dalies. Iš to galima spręsti, ar trūksta vadovų parodyti koliziejų, tą paminklų paminklą, apie kurį Marcijalis sakė. Tegul Memphis paliauja gyrėsis barbariškai savo piramidžių stebuklais. Tegul nutyla visi liaupsinę Babilono stebuklus. Viskas turi nusilenkti impozantiškam Cezarių amfiteatrų pastatui, ir visi pagirimo balsai turi susilieti į vieną, apdainuodami šį paminklą. Francis ir Alberas net nebandė vengti Romos čičeronių tironijos. Mat, tik jie turi teisę vaikščioti po koliziejų su fakelais. Užtat juodu nesipriešindami atsidavė visiškai savo palidovų valiai. Francui tai buvo nenaujiena. Jis čia buvo vaikščiojęs nemažiau kaip dešimt kartų. Tačiau jo bendrakeleivis naujokas pirmą kartą žengė į tą pastatą, kurį buvo pastatęs Flavijus Vaspesianas. Ir reikia pasakyti, jo garbei, kad nors palidovai ir labai nemokšiškai plepėjo, koliziejus jam padarė labai didelį įspūdį. Iš tikrųjų, nepamačius to reginio savo akimis, neįmanoma įsivaizduoti senovės griuvėsių didingumo, ypač kai juos nužeria paslaptinga pietų mėnesieną kuri drąsiai gali varžytis su nykstančiais vakaro gaisais, tada jie atrodo dar gigantiškesni. Nuėjęs kokie šimtą žingsnių, po vidiniais portikais Fransas susimastęs paliko Alberą palidovams, įkyriai besinaudojant jiems tvirtą savo teisę parodyti jam su visomis smulkmenomis liūtų griovį, gladiatorių ložės ir cezarių podijų. Jis palipėjo apgriausiais laiptais ir kol jie ėjo savo visam laikui nustatytą kelią, atsisėdo kolonos šešėlyje prieš angą, pro kurią buvo matyti didingasis granito milžinas. Francas prasidėjo kolonų šešėlyje gal 15 minučių stebėdamas Alberą su jo fakelininkais, kurie išėję iš vomitorijaus kitame kolizėjaus gale į šešėliai paskui žaltvykslės leidusi nuo pakopos ant pakopos į vietas skirtas vestalėms. Staiga jam pasigirdo, kad kolizėjaus gilumoje nurėdėjo akmuo. Jis matyt atitrūko nuo laiptų esančių greta tų, kuriais Francas buvo užkopęs. Be abejo, dažnai pasitaiko, kad akmuo atitrūksta nustumtas laiko kojos ir nusirita į bedugnę. Tačiau šį kartą Francui pasirodė, kad akmuo nurėdėjo žmogui iš po kojos, kad kažkas kopia laiptais, stengdamasis žengti kuo tyliau. Ir iš tikrųjų po valandėlis pasirodė žmogaus figūra, kuri lipo aukštyn, vis labiau šnirdama iš šešėlių. Viršutinė laiptų pakopa buvo apšviesta mėnulio, o kitos pakopos juo toliau ėjo žemyn, juo labiau grimzdau į tamsą. Ta žmogus galėjo būti toks pat keleivis kaip ir jis. Norys verčiau vienas tyloj pamastyti, negu klausytis kvailo čičeroniais tarškėjimų. Užtat jo pasirodymas niekiek nestebino. Bet kadangi jis nedrasiai žengė ant paskutiniausios pakopos ir klausydamasi sustojo laiptų aikštelėje, Francas suprato, kad nepažįstamasis čia atėjo turėdamas kažkokį tikslą, kad jis čia kažko laukia. Francas instinktyviai pasislėpė už kolonos. Dešimties pėdų aukštyje nuo žemės buvo apskrita išlauža, pro kurią matėsi žvaigždėtas dangus. Aplink tą angą, pro kurią galbūt jau keletą šimtmečių krito mėnulio šviesa, augo smulkus dygus krūmokšnis, kurio švelnūs žali lapai aiškiai spindėjo blausioje skliautų žydrynėje. Nuo viršutinio krašto buvo nukarusios didžiuliais lijanus ir stambus gebenių ūgiai, panašus į vėjo plaikstumus lynus. Lankytojas, kurio paslaptingas pasirodymas patraukė Francų dėmesį, stovėjo prietemoje. Jo veido bruožų negalėjai įžiūrėti, bet buvo matyti, kad jis apsisiautęs plačiu tamsiu apsiaustu. Vienas kvernas, permestas per kairį petį, dengė jam smakrą, o kaktą ir akis slėpė plačia kraštį skrybėlėje. Pro angą įsiskverbusių įstrižų spindulių šviesoje buvo matyti juodos kelnys, gražiai krintančios ant lakuotų batų. Šis žmogus be abejo priklausė jai ne aristokratijai, tai bent aukštajai visuomeniai. Ta akimirka kažkoks šešėlis užstojo šviesą. Prie angos pasirodė žmogus, įsmeigęs akis į tamsą ir matyt pastebėjo nepažįstamąjį su apsiaustu. Tuomet jis įsikibo į nukarusią lijaną, nusileido ją ir atsidūręs per kokias tris pėdas nuo laiptų aikštelės lengvai nušoko žemyn. Šis buvo apsirengęs transtibriečio kostiumu, gyvenas anapus Tibro. Atleiskite jūsų malonybę, tarė jis Romos tarme, kad priverčiau jūs laukti, bet aš pavėlavau vos keletą minučių. Šventų Jonų Latraniečių bažnyčios laikrodis ką tik išmušė dešimtą. Jūs nepavėlavote, tai aš atėjau per anksti, atsakė nepažįstamasis grina Toskanos tarme. Užtat nesijaudinkite, jeigu ir būtumėte pavėlavęs, tai būtų atsitikę ne dėl jūsų kaltės, aš tą žinau. Ir jūsų malonybė nebūtumėte apsirikęs. Aš dabar iš švento angelo pilies. Man vargais negalais pavyko šnektelėti su Bepu. Kas tas Bepas? kalėjimo prižiūrėtojas. Aš moku jam nedidelį atlyginimą ir jis praneša man viską, kas darosi jo šventenybės pilyje. Matau, jūs apdairų žmogus. Nieko nepadarysi jūsų malonybę. Nežinia, kas gali atsitikti. Gal ir mane kada nors pagaus, kaip tą vargšą pepiną. Ir man reikės žiūrkiais, kad pergrauštų grandinės. Trumpai sakant, ką sužinojote. Antradienį paskirtos dvi egzekucijos, antrą valandą, kaip visada Romoje prieš didelę šventės. Vienas bus Madzolato, užmuštas kirvapente, niekšas nužudęs kuniga, kuris jį auklėjo, šito neverta domėtis. Antras bus Dekapitato, nugiljotinuotas, vargšas mūsų pepinas. Ką padarysi, brangusis? Jūs baisiai gazdinote ne tik popiežiaus vyriausybę, bet ir gretimas valstybės. Ir valdžia žūtbūt nori nubausti jį taip, kad kitus atgrasentų. Tačiau Pepinas net nepriklausė mano būriui. Jis vargšas piemuo, kaltas tik tuo, kad atneždavo mums maisto. Dėl to jis tikras jūsų bendrininkas. Bet jūs matote, kad su juo elgiamasi švelniai. Jeigu kada jūs nutvers, jums sutriuškins galvas, o jį tik nugiliotinuos. Be to, šitai bent kiek paivairins tokį linksmą reginį ir patenkins visų skonius. Bet reginys, kurį aš paruošiau publikai ir kurio ji visai nelaukė, bus dar įdomesnis, atsakė transtibrietis. Mielas bičiuli, tarė žmogus su apsiaustu, leiskite pasakyti, kad jūs regis ruošite kažkokią kvailystę. Aš pasirengęs viskam, kad išgelbėčiau Pepiną, juk jis pateko į beidą man tarnaudamas. Prisiekiu Madona, aš laikyčiau save bailiu, jeigu nieko nepadaryčiau to puikaus vaikino labui. Ir ką sugalvojote? Pastatysiu kokią 20 vyrų aplink ešafotą ir kai atves Pepiną, duosiu ženklą. Mes pulsime su durklais palydą ir jį pagrobsime. Tai labai rizikinga ir man rodos, mano planas už jūs iški geresnis. O koks jūsų malonybės planas? Aš duosiu 2000 piastrų vienam žmogui ir jis išrūpins, kad Pepinui egzekucija būtų atidėta kitiems metams. O per tą laiką duosiu dar 1000 piastrų kitam asmeniui ir jis padės Pepinui pabėgti iš kalėjimo. Ar jūs tikras, kad pasiseks? Perdie, o kaipgi, tarė žmogus su apsiaustu. Ką jūs pasakėte? Paklausė transtibrietis. Sakau, mielasis, kad aš vienas su savo auksu padarysiu daugiau negu jūs ir visi jūsų vyrai ginkluoti durklais, pistoletais, karabinais ir muškėtomis. Užtat palikite viską man. Gerai, bet jeigu jums niekas neišdegs, dėl viso pikto mes būsime pasiruošę. Būkite pasiruošę, jeigu jums patinka, bet galite nebejoti, kad jo pasigailės. Neužmirškite, kad antradienis poryt turite tik vieną dieną. Na ir kas? Diena sudaro 24 valandos, valanda 60 minučių, minutė 60 sekundžių. O per 86 tūkstančius 400 sekundžių galima daug padaryti. Jeigu jūsų malonybei pasiseks, tai kaip mes sužinosime? Labai paprastai – aš įsinuomojau tris galutinius Rospolio kaviniais langus. Jeigu įsirūpinsiu, kad bausmiai būtų atidėta, du kraštiniai langai bus užtraukti geltonų šilku, o vidurinis – baltus raudonų kryžiumi. Puiku. O kaip perduosite bausmės atidėjimo dokumentus? Atsiųskite pas mane vieną iš savo žmonių apsirengusių piligrimu. Šitaip apsirengęs jis prasibraus prie ešefoto ir perduos bulę brolijos galvai – kuri ją įteiks budeliui. Tačiau praneškite šią naujieną Pepinui, kitaip jis numirs iš baimės arba iš protės ir bereikalo dėl jo tiek išlaidų padarysime. Jūsų malonybė, aš jums atsidavęs visą širdimi, jūs tai žinote. Bent taip manau. Jeigu išgelbėsite Pepiną, tai jau bus ne atsidavimas, o paklusnumas. Bičiuli, nekalbėk neapgalvojęs. Gal aš tau kada nors priminsiu tavo žodžius nes ir tavęs man gali prireikti. Aš jūsų malonybę ateisiu, kaip prireiks, kaip šiandien jūs čia atėjote. Nors būtumėte kitame pasaulio krašte, vos tik parašysite man padaryk tą ir tą, ir aš iš tikrųjų padarysiu, prisiekiu savo... Šš, sušnipždėjo nepažįstamasis, girdžiu žingsnius. Tai keliautojai su fakelais apžiūrinėjo koliziejų. Nereikia, kad jie mus matytų kartu. Visi tie čičeroniais šnipai. Jie gali jūs pažinti. Taigi, mielasis, nors aš ir labai didžiuojasi jūsų draugystę, bet jeigu kas žinotų, kad mudu taip gerai pažįstami, aš labai būkštauju, mano prestižas nukentėtų. Vadinasi, jeigu jūs įsirūpinsite, kad bausmiai būtų atidėta, vidurinis langas bus užtrauktas baltų šilku su raudonu kryžiumi. O jeigu nepavyks įsirūpinti, visi trys langai bus geltoni. Ir tada? Tada, mielas bičiuli, paleiskite į darbą savo durklus – Aš net pats ateisiu jumis pasigrožėti. Viso gero jūsų malonybė, aš pasikliauju jumis ir jūs pasikliaukite manimi. Po šių žodžių transtibrietis nubėgo laiptais aukštyn, o žmogus su apsiaustu, dar labiau simaukšlinės ant kaktaus krybelę, nuėjo per du žingsnius nuo Franco ir ramiai nulipo į areną. Po valandėlės tamsoje nuskambėjo Franco vardas. Jį šaukė Alberas. Francas neatsiliepė, kol abu nepažįstamieji nenutolo. Jis nenorėjo, kad jie žinotų, jog kiekvieną jų žodį girdėjo pašalinis žmogus, kuris beje jų veidų nematė. Po valandėliais Francas jau sėdėjo ekipaže. Kai juodu važiavo į viešbutį, užmiršęs mandagumą, jis vos klausėsi mokslingos Albero disertacijos – Šis, remdamasis Plinijumi ir Kalpurnijumi, samprotavo apie tinklus su geležiniais spygliais, trukdančiais kraujo ištroškusiems žvėrims pulti žiūrovus. Francas neprieštaravo bičiuliui. Jis norėjo kuo greičiau likti vienas, kad niekino neblaškumas galėtų apgalvoti, ką neseniai buvo girdėjęs. Iš tų dviejų matytų žmonių vienas jam buvo visiškai nepažįstamas, bet apie antrąjį nebūtų galėjęs tą pat pasakyti nors Francas neįžiūrėjo jo veidų dengiamų arba šešėlio arba apsiausto, tačiau jo balso tembras per daug jį nustebino tada, kai išgirdo pirmą kartą, kad dabar jo nepažintų. Ypač pašaipioms to balso intonacijoms buvo būdingas šaižus metalinis skambėjimas. Jam pasigirdus, Francas krūptelėjo koliziejuje, kaip nekarta buvo krūptelėjęs ir Monte Kristo oloje. Jis niekiek nebejoju, kad tas žmogus jūrininkas Sindbadas. Bet kokiu kitu atveju Francas būtų pasirodęs tam žmogui, sužadinusiam jam nepaprastą smalsumą. Bet pokalbis, kurį girdėjo, buvo pernelyg intimus ir jis būkštavo, kad pasirodęs nesuteiks jokio malonumo. Užtat leido Sindbadui nueiti, bet tvirtai pasiryžo būtinai užkalbinti, jeigu sutiks jį dar kartą. Francas buvo taip pasinėręs mintyse, kad negalėjo užmigti – Visą naktį jis perkratinėjo įvairias aplinkybės susijusias su Olos šeimininku ir nepažįstamųjų koliziejuje ir įrodančias, kad tuodu žmonės tas pats asmuo. Juo daugiau Francas galvojo, juo labiau įsitikino neklystas. Jis užmigo paričių, užtat nubudo vėlai. Alberas, kaip tikras paryžietis, jau buvo pasirūpinęs vakaru ir užsakęs ložę Argentinos teatre. Francui reikėjo parašyti į Paryžių keletą laiškų, todėl jis užleido ekipažą Alberui visai dienai. Penktą valandą Alberas grįžo. Jis išvežiojo rekomendacinius laiškus, gavo kvietimus į visus vakarus ir apžiūrėjo Romos įžymybės. Tam Alberui užteko vienos dienos. Jis net spėjo pasitairauti, kokia pjesė eina ir kokie aktoriai vaidina. Ėjo Parizina, vaidino Kozelis, Morijanas ir ponia Špech. Mūsų jaunuoliams pasisekė, jų laukė vienos iš geriausių Ličijos Dilemer Mur autoriaus operų spektaklis, kuriame vaidino trys garsiausi Italijos artistai. Alberas, turėjęs kreislą bufe ir vietą operos ložėje, niekaip negalėjo priprasti prie Italijos teatrų, kuriuose neįprasta sėdėti parterių pirmose vietose ir kurie neturi nei balkonų, nei atvirų ložių. Tačiau jis vis tik smarkiai įsipuoždavo, kai važiuodavo su Francu į teatrą. Bet viskas veltui. Reikia pasakyti, tai buvo didelė gėda vienam iš pačių šauniausių Paryžiaus aukštuomenės jaunimo atstovų, kad per keturis klajonių po Italiją mėnesius Alberas neužmėsgė nei vienos intrigėlės. Kartais Alberas mėgindavo iš to pasišaipyti, bet širdyje jam buvo nepaprastai apmaudu. Jis, Alberas de Morseras, vienas puikiausių jaunuolių dar nesusilaukė visuotinio susidomėjimo. Nepasisekimas buvo tuo skaudesnis, kad iš kuklumo būdingo mėlyjams mūsų tėvinainiams Alberas nebejojo, jog turėsęs Italijoje didžiausią pasisekimą ir jam grįžus į Paryžių, visas Gento bulvaras net įsižiojęs klausysis jo pasakojimų apie savo pergalės. Deja, jis labai apsiriko – Genujos, Florencijos ir Neapolio žavingosios grafienys buvo ištikimos jeigu ne savo vyrams, tai savo meilužiams, ir Alberas patyrė kartų įsitikinimą, kad italys ir čia jos pranašesnės už prancūzes, ištikimos savo neištikimybei. Aš nenorėčiau tvirtinti, kad Italijoje, kaip ir visur, nėra išimčių. Na, o Alberas buvo ne tik nepriekaištingai elegantiškas jaunikaitis, bet ir labai samojingas. Be to jis buvo vikontas, tiesa, ką tik iškeptas vikontas. Tačiau mūsų laikais, kai nereikia jokių įrodymų, absoliučiai vis tiek, ar tavo giminiai paeina iš 1399 ar iš 1815 metų. Jis turėjo 50 tūkstančių livrų metinių pajamų. Taigi jam per akis užteko visko, ko reikia pasidaryti Paryžiaus aukštuomeniais numylėtiniu. Užtat jam buvo truputį gėda prisipažinti, kad nei viename mieste, kur jis lankėsi, į jį nebuvo atkreiptas pridaramas dėmesys. Beje, jis manė atsigriepsęs Romoje, nes visose pasaulio šalyse išlaikiusiuose tą gerbtiną paprotį karnavalas yra laisvės metas, kai griežčiausių principų žmonės net nemirkčiodami daro kvailystės. Kadangi karnavalas turėjo prasidėti kitą dieną, Alberui iš anksto reikėjo pasirodyti kaip galima geriau. Todėl Alberas įsinuomojo vieną iš labiausiai pastebimų teatro ložių antrame aukšte ir apsirengė ypač kruopščiai. Reikia pasakyti, kad antras aukštas laikomas taip pat aristokratišku, kaip parteris arba pirmas aukštas. Be to, šį ložį, kurioje laisvai galėjo tilpti 12 žmonių, draugams kainavo pigiau negu ložė keturiems asmenims ambigių teatre. Alberas puoselėjo dar kitą viltį – Jeigu mieląją mūsų vikontui pavyks pavergti kokios nors gražios romietės širdį, tikriausiai jam bus pasiūlyta vieta karietoje. Vadinasi, jis žiūrės karnavalą iš aristokratiško ekipažo arba iš kunigaikščio balkono. Turėdamas visą tai galvoje, Alberas tą vakarą buvo ypač žvitrus. Jis sėdėjo nugarai sceną, iki pusės išlindęs iš ložys ir pro šešių colių binoklį stebėjo visas kiek gražesnės moteris. Tačiau, nors ir labai stengiasi Alberas, nei viena gražuolį neapdovanojo jo žvilgsniu, bent iš tuščio smalsumo. Žiūrovai šnekučiavusi apie reikalus, apie savo meiliais nuotykius, apie kviestinius pietus, apie rytoj prasidedantį karnavalą, apie artėjančią didžiąją savaitę, nekreipdami jokio dėmesio nei į dainininkus, nei į spektaklį, tik retkarčiais atsigręždavau į sceną – norėdami paklausyti kozelio rečitatyvų arba paploti Morijaniui, arba surikti bravo dainininkiai špech. Paskui vėl visi grįždavo prie nutrauktų pokalbių. Baigiantis pirmajam veiksmui, iki tol tušios ložės durys atsidarė ir Francas pamatė įeinančią vieną damą, su kuria jis turėjo garbės būti supažindintas Paryžiuje. Francas manė, kad ji vis dar Prancūzijoje – Alberas pastebėjo nevalingą draugo krustelėjimą jai pasirodžius ir atsisukęs jį paklausė. Ar pažįstate šią moterį? Taip, ji jums patinka. Ji žavinga, mielasis, ir be to blondiniai. Kokie nuostabūs plaukai. Ar ji prancūzė? Ne, venecijietė. Kas ji tokia? Grafienė G. Iš pavardės ją pažįstu, tarė Alberas. Sako, ji ne tik graži, bet ir išmintinga. Taigi aš galėjau susipažinti su ja per paskutinį balių pas ponę de Vilfort bet to nepadariau. Koks aš kvailys? Norite, aš atitaisysiu tą klaidą? Paklausė Francas. Argi jūs su ja taip gerai pažįstamas, kad galite mane nuvesti jos ložę? Turėjau garbės kokius tris kartus su ja kalbėtis, juk žinote, to visiškai pakanka, kad toks vizitas neatrodytų įžulos. Tuo metu grafieniai pastebėjo Francą ir grakščiai pamusavo jam ranką. Jis atsakė pagarbiai nusilenkdamas. Aš matau, kad jūsų santykiai su ja kuo geriausi, pasakė Alberas. Šit jūs ir apsirikote. Užsienyje prancūzai užtat ir daro tūkstančius kvailyščių, kad viską matuoja paryžietiškų matu. Būdamas Ispanijoje ir ypač Italijoje, niekad nemanykite, jog žmonės artimai bendrauja, kad laisvai elgis. Mudu su grafienė vienas kitam jaučiame simpatiją. Širdies? paklausė Alberas juokdamasis. Deja, tik proto, rimtai atsakė Francas. Ir kada tai pajutote? Per pasivaikščiojimą koliziejuje, kai su ja ten lankiausi, kaip ir su jumis. Mėnesienoje, taip, dviese, beveik. Ir kalbėjotės apie... Apie mirusius. Ak, sušuko Alberas, tai iš tikrųjų labai įdomu. Bet jeigu man tektų garbiai būti gražiosios grafieniais palydovu per tokį pasivaikščiojimą, aš drįstu jūs patikinti kalbėčiau su ja tik apie gyvuosius. Ir galbūt prašautumėte. O kol kas ar supažintinsite mane su ja, kaip žadėjote? kai tik nusileis uždanga. Po velnių, koks ilgas tas pirmas veiksmas. Klausykitės finalų, jis nuostabiai gražus, kozelis labai puikiai jį dainuoja. Tai bet kokia figūra, špech tiesiog už širdies grievė. Bet suprantate, kartą girdėjus Zontagą ir Malibran, argi jums netrodo, kad Morijanių puikia mokykla, nemėgstu, kai brunetai dainuoja blankiai. Žinote, brangusis, tarė Francis, nusigrėždamas nuo Albero, kuris tebe buvo nugreipęs binoklį į grafieniais ložę. Jums neįmanoma įtikti. Pagaliau Vikontas de Morseras labai nudžiugo, uždanga nusileido. Alberas pasiėmė skrybelę, pasitaisė plaukus, kaklaraištį, rankogalius ir pranešė Fransui jo laukęs. Kadangi į klausimą Franco žvilgsnį grafienį ženklų atsakė jo laukianti, jis nedelsdamas įmitenkinti Albero troškimą. Draugė su savo bičiuliu, kuris eidamas lygino marškinių ir frako atvartų raukšlės, jis apėjo amfiteatrą ir pasibeldė į ketvirtą ložę, kurią buvo užėmusi grafieniai. Beregint jaunuolis, sėdėjęs šalia grafieniais ložiais prieš akiją, atsistoju ir pagal italų paprotį užleido vietą atėjusiam, kuris savo ruoštų turės užleisti ją, jei įžengs kitas lankytojas. Francas pristatė Alberą Grafienį kaip vieną puikiausių jaunuolių tiek savo visuomeninę padėtimi, tiek protu. O tas beje buvo grina tiesa, nes Paryžiuje toje aplinkoje, kurioje gyveno Alberas, jis garsėjo kaip tikras aukštuomenys liūtas. Francas pridūrė, jog draugas labai nusiminęs, kad praleido progą būti supažindintas su grafienė Paryžiuje. Užtad dabar maldavęs jį atitaisyti šią klaidą ir prašas grafienę atleisti jam už drąsą. Grafienė tik žavingai linktelėjo Alberui ir ištiesė ranką Francui. Alberas, jūs pakviestas, atsisėdo į laisvą vietą šalia, o Francas įsitaisė antroje eilėje už grafieniais. Alberas rado puikią temą pokalbiui. Jis ėmė šnekėti apie Paryžių ir bendrus pažįstamus. Francas suprato, kad jų draugas teisingame kelyje ir paėmęs jam iš rankų didžiulį binoklį ėmė tyrinėti žiūrovų salę. Prie vienos antro aukšto ložiais kraštų sėdėjo nepaprastai graži moteris, apsivilkusi rytietiškais drabužiais, su kuriais ji jautėsi taip laisvai, kaip jaučiamasi tik deivint įprastinį apdarą. Už jos prieblandoje matėsi vyriškis, kurio veidų nebuvo įmanoma įžiūrėti. Francas pertraukė Albero ir grafienės pokalbį ir paklausė ją, ar ji pažįstanti gražiąją Albanę, kuri gali patraukti ne tik vyrų, bet ir moterų dėmesį. Ne, atsakė ji, žinau tik tiek, kad Romoje ji nuo sezono pradžios. Per teatro atidarimą mačiau ją toje pat ložėje ir štai jau mėno, kai ji nepraleido ne vieno spektaklio. Kartais ją lydi tas vyriškis, kuris dabar su ja, o kartais tik juodasis tarnas. Kaip ji jums patinka, grafienė? Labai graži. Medora tikriausiai buvo panaši į ją. Francas ir grafienė šyptelėjo vienas kitam. Paskui ji vėl ėmė kalbėti su Alberu, o Francas nenuleido binoklių nuo gražuoliais Albanijais. Prasidėjo baletas, puikus italų baletas pastatytas įžymėjo Anry, kuris nusipelnė Italijoje milžinišką šlovę, bet jos neteko plaukiančiame teatre. Vienas tų baletų, kuriame visi, pradedant pirmuoju šokėjų ir baigiant paskutiniuoju statistu, dalyvauja taip aktyviai, kad pusantro šimto žmonių daro kartu tą patį judesį, kartu kelia tą pačią ranką arba tą pačią koją. Tas baletas vadinosi Poliska. Francas buvo per daug susidomėjęs puikiaja Albane, kad atkreiptų dėmesį į baletą, nors ir kažin kaip jis būtų buvęs nuostabus. O gražuoliai žiūrėjo sceną su aiškiu pasitenkinimu – Bet šito nebuvo galima pasakyti apie jos palidovą, kuris visą laiką, kol truko tas choreografinio menų stebuklas, nie karto net nekrustelėjo, ir nors pragarišką triukšmą keilį dūdus, cimbolai ir turkiški varpeliai, rodės mėgavusi nežemišką įstabaus sapnų saldybę. Pagaliau baletas baigėsi ir uždanga nusileido, greudint sužavėto parterių plojimams. Kadangi Italijoje yra pagirtinas paprotys įterpti į operą baletą, Tai čia pertraukos labai trumpos. Dainininkai spėja pailsėti ir persirengti, kol šokėjai daro savo piruetus ir antrašą. Prasidėjo antro veiksmo uvertiūra. Po pirmųjų stryko mostų susnūdęs Albanijos palidovas iš lėto atsistojo ir pasislinko prie jos. Šie atsigrėžė, pasakė jam keletą žodžių ir vėl atsirėmė į ložiais kraštą. Jos pašnekovo veidas, kaip ir anksčiau, buvo šešėlyje ir Francas negalėjo žiūrėti jo bruožų. Pakilo uždanga, Francų dėmesys nejučiom nukrypo į aktorius ir jo žvilgsnis valandėlę atplėštas nuo nepažįstamosios ložys įsmigo į sceną. Antrasis veiksmas, kaip žinome, prasideda duetu. Parizina miegodama prasitarė Acui apie savo meilę Ugui. Apgautas vyras iškenčia visas pavydo kančias ir pagaliau įsitikinęs žmonos neištikimybę, žadina ją ir skelbia jai savo kerštą. Šis duetas yra vienas gražiausių, išraiškingiausių ir dramatiškiausių parašytų kūrybingos Donicečio plunksnos. Francas girdėjo jį trečią kartą ir nors jis nebuvo aistringas muzikos mėgėjas, vis dėlto duetas padarė jam didelį įspūdį. Todėl jis jau taikėsi prisidėti prie publikos, kuri karštai plojo, bet staiga pakeltos jo rankos sustingo ir, bei sprūstas bravų, apmirė lūpose.